Sprendimų metas. Labą rytą studijoje Aurelija Simutis. Šios dienos tema - Lietuvos įvaizdžio kūrimo epopėja valstybinių lygių tęsiasi be maž 14 metų, prezidentui pasirašus specialų dekretą. Kiek pinigų ištekėjo iš valstybės per šiuos metus? Kodėl vis dar trypčiajame vietoje? Studijos svečiai - Margarita Narvidaitė, Londone leidžiamo laikraščio tiesa, vyriausioji redaktorė. Sveiki. Labas rytas. Valdemaras Vaičiakauskas, Horstus Investment Banking valdybos pirmininkas. Sveiki. Labas rytas ir ryšių su visuomenės specialių sąjungos tarybos narys, tinklaraštininkas Mindogas Valdemaras. Labas, labas rytas. Labą. Uh, ponas Valdemarai, pirmas klausimas būtų jums. Uh, štai Coca-Cola, tarkim, prekinis ženklas yra vertinamas brangiau už e, visos kompanijos materialų į turtą. Ir, na, tai akivaizdžiai patvirtina, kad įvaizdis iš tikrųjų tampa, na, ko ne pagrindinė e, kompanijos preke. Ir tokiame kontekste jau vargu kas nors e, galėtų abejoti, įvaizdžio buvimo būtinumu. Ar tai būtų kompanijos įvaizdis, ar tai būtų šalies šiuo atveju įvaizdis. Ir jeigu, tarkime, mes šalyje turime normalias sąlygas, na, pakenčiamą uh, mokesčių sistemą ar ne, ir, ir visas kitas, tarkime, investuotojams patrauklės uh, sąlygas ir dar turime stiprų pozityvų įvaizdį, tai uh, pritrauksime gerokai daugiau tiek ir turistų, tiek ir užsienio investuotojų, kas mums yra labai aktualu. Kiek uh, apskritai patrauklus Lietuvos įvaizdis, kurio mes dabar neturime, turbūt iš viso jokio, galima taip sakyti, kiek jisai būtų naudingas šalies verslui? Na, tai, kaip jūs pasakėt, yra graži ir teisinga klasika. Iš tikrųjų, jeigu šalyje yra gerai viskas su, e, su visuomenė, viskas gerai su e, sąlygom verslui, tai žinoma ir tada geras įvaizdis yra labai geras, toksai, kaip sakant, pagreitis ir pliusas. Bet e, turbūt tiesiog negalima lyginti, sakykime, verslo ir, ir valstybės, ir ypatingai, sakykime, tokios didelės kompanijos, e, transnacionalinės, tarptautinės kompanijos, kokia yra Coca-Cola, su tokia šalim kaip Lietuva. Tai aš galbūt e, persparsvačiau to jūsų pasakymą truputį iš kitos pusės. Manau, visų pirma, yra svarbi ta vidinė kokybė, kuri vienaip ir kitaip neišvengiamai per, per tam tikrą laiką jinai pavirsta išorinę kokybę. Taip, kad e, kalbant apie tą prielaidą, kuris pasakė, jeigu štai šalyje yra viskas normalu ir tada tas prekinis ženklas, jisai duoda kaip tokį, kaip sakant, papildomą pagreitį. Tai sakyčiau, tas pirmas pasakymas, kad viskas normalu ir ypatingai žiūrint iš verslo, verslo sąlygų, požiūrius investuotojų, į pačios šalies e, e, kultūrą, verslo kultūrą, jos tradicijas, ilgalaikiškumą, tai šitoje vietoje turbūt nėra viskas normalu. Ir todėl, e, sakyčiau, mano galbūt toks požiūris būtų, kad visų pirma reikia tvarkytis vidinius dalykus tiek e, visuomenės pačios dalykus, pilietinės visuomenės dalykus, santykius, etiką, vertybės ir tą patį reiškia versle arba su verslu, reiškia, o po to jau kalbėti apie e, tai, kad tą galim tą gražų įvaizdį įdėti. Aišku, įvažiuoti reikia, bet tai yra tik tai tokia kaip išdava, kaip, kaip, kaip, kaip e, na, papildoma, reiškia, prie tos vidinės kokybės. Panas Minukai, aš jūsų kaip vat, viešųjų ryšių specialisto norėčiau paklausti. Tarkim, e, e, visi prisimenam, na, prieš du dešimtmečius, kada trys Baltijos šalis, ar ne, e, su Lietuva prieš akį pradėjo skaldyti realiai Sovietų sąjungą ir, ir buvo labai vieningos, tarsi visos vienodos, buvo trys Baltijos tigrai E, po to irgi žinome, kad Estija pakankamai drastiškai atsiskyrė nuo Lietuvos ir Latvijos e, ir, ir pradėjo save pozicionuoti visiškai kitaip, ta prasme, neždame pasauliui žinę, kad štai mes e, aukštų technologijų šalis, kad mes labai pažangus ir, ir kad mes ten apskritai gal tu su Baltijos šalim nelabai ką bendro turime. Ir iš esmės galima sakyti, kad tas na, Estijos pranešimas, jisai nu, nebuvo tušęs, jie vis tik tai išlošė. Tai ar, ar yra, yra prasmės, kiek yra prasmės kurti tą įvaizdį, jeigu mes per per, per šeš, ten kiek 14 metų nieko nepadarėm, gal ir nereikia mums, ar, ar vis tik tai kaip? Tai dabar pasižiūrėkim, kodėl Estai tai padarė, kodėl būtent Estai surado tą išskirtinumą, kodėl jie pasakė, kad mes čia esame aukštųjų technologijų šalis, o ne Lietuva tai padarė. Matyt, buvo tam kažkoks pagrindas. Tai visiškai pritarčiau Valdemarui, kad e, verslo sąlygos, jeigu kalbam apie investuotojų pritraukimą, yra būtina sąlyga. Būtina sąlyga tam, kad atsirastų realus kažkoks, tarkim, įvaizdis, kurį galima būtų skleisti, ten toliau su juo kažko dirbti. Ir kol nėra susitvarkyta viduje, tai absoliučiai visa kita, kas yra daroma išorėje, yra labai rizikinga, mažų mažiausiai labai rizikinga. Na, tarkim, viena iš rizikų yra tai lūkesčių netitikimas ir jeigu mes pasakom, kad tarkim, Coca-Cola yra labai geras gėrimas, taip, atsidarom butelį, išgeriam ten pasaulį. O ten trakūnas, pavyzdžiui. Jo, arba gal pienas, tarkim, arba gal tai buvusi Coca-Cola. Coca, jo, jo, Coca jo, pienas. Tai mes savaime suprantam, kad tas įvaizdis, tai čia nėra kritinis, ar ne taip? Bet ar Lietuva iš tikrųjų pas mus jau čia toksai liūnas ir pelkė, kad jeigu mes pasakytumėm kažką gero apie save, mes jau labai čia netiktumėm tų lūkesčių. Vėlgi, nu, negalima sakyti, mes užžibis kažkoks. Jo, tai. bet klausimas yra ne tai, ką, kiek daug gero reikia apie Lietuvą pasakyti, klausimas yra, ką mes iš tikrųjų tokio turim, išanalizavę, uh, išryškinam ir ilgus metus ir visi į tai fokusuojamės. Nes jeigu nėra fokusavimas, tai ir rezultato, Valdemaras pasakys, kaip verslė yra, jeigu tu nesusifokusuoji, tu tų rezultatų niekada realiai nepasieksi, nes bet koks išsiblaškimas, bet koks nuėjimas į kitus dalykus sukuria papildomų problemų ir panašiai. Tai viskas tvarkoja, mes štai dabar sėdim keturiesi, ar ne? Na, tarkim, vat, mes su Margarita esam e, žurnalistės, yra viešųjų ryšių specialistas, yra verslo atstovas, e, vis tiek, na, pakankamai skirtingus ryčių žmonės. Tai vat elementarus klausimas, kodėl mes kalbam apie mes visi, mes visi, tai štai vat, o kaip, kaip Kaip konkrečiai, vat, Margarita, kaip jūs save uh, identifikuojate? Kaip jūs, jeigu jums reikėtų pasakyti, vat, e, aš esu lietuvė, kas aš esu? Su, su kuo tai asocijuotųsi jums pačiai artimiausiai? Nes bet kokiu atveju, jeigu mes kalbam apie įvaizdį, mes turime pradėti uh, nuo to, ką užsieniečiai, ta prasme, um, žino apie Lietuvą ir su kuo jinai asocijuojasi. Bet yra du skirtingi dalykai kartais, ar ne? Mes vienaip save suprantam, jie galbūt mūsų supranta visiškai kitaip. Tai vad, o jūs, jūs pati kaip lietuvė, Labai geras klausimas, aš kažkaip tik visai nesenai čia savaitgalį tokią diskusiją turėjau su, su prancūzu, kuris iš tikrųjų yra juododis ir iš, mums išėjo ta kalba apie identitetą, ar ne. Aš sakau, kad, kad e, tu kaip ir nesi visai prancūzas ir panašiai, nu va, aš lietuvė, tai lietuvė, jau viskas aišku, kuris man sako, o kokie čia ženklai tave maždaug, kaip, kaip aš galiu tave atskirti tiesiog vainant gatvėje, kad tu lietuvė ar tu ten nelietuvė. Ir iš tikrųjų aš pasimečiau. Tai va tas klausimas toks ir yra. Ir mes dabar galvojam, kas mus iš, išskiria ar ne, kaip, kaip tą šalį. Mes žinom, kad mes kažkokie lyg ir ypatingi, ar neturim tą savo kultūrą, išsaugom savo kalbą, buvom okupuoti, bet... E, nu, Mozambikas irgi savotiškai šiaip ypatingas turbūt, nu, jie bent jau taip galvoja, ko gero. Ypatingas, bet vat, kas skiriasi, tarkim, toj diskusijai su Afrikos kultūrom, aš supratau, kad jie, jie nu, jie linkia integruotis, jie linkia susilieti, ar ne, su tom kultūrom. Mes vis dėlto taip vis sakom, mes lietuviai, mes lietuviai ir tą pabrėžiam. Aš net nežinau iš tikrųjų, jeigu atvirai, aš negaliu pasakyti va to klausimo, ką jūs sakot, koks tas yra mūsų identitetas, bet kas yra, ką labai teisingai kolegos pasakė čia, tai svarbiausias dalykas yra mūsų pačių kultūra, etika ir ta Lietuva esame mes ir kokią mes nešam žinę. Tai mm, viešųjų ryšių strategijos, kažkoks įvaizdžio kūrimas, šūkiai, jie to nepadės. Iš tikrųjų, mes maža tauta ir mes kalbam už save. Ir tai, ką išneša žmonės už šalies ribų, yra, yra mūsų įvaizdžio dalis. Ir reikėtų pradėti nuo to, kad kiekvienas turėtume iš tikrųjų asmeninę atsakomybę, asmeninį suvokimą ir, ir tą brandą iš tikrųjų pačiam savo atrasti, ar ne, kas tu esi lietuvis, ko tu nori ko tu sieki ir ką tu nori padaryti ir ką tu nori parodyti ir pasakyti tiem žmonėm, ar ne? Nes jeigu tu to neturi, tai, tai, tu, tai toks vai rezultatas. Nu, ir taip, klausiau Margaritos ir galvoju, o gal čia ir yra viena iš problemų, tas e, mūsų e, susikoncentravimas į savo identiteto paieškas. O tai ką tada koncentruotis? Dabar kaip, kaip... O dabar pasižiūrėkim, visi kažkur atostogavom arba atostogausim, ko gero, šią vasarą. Taip, artimiausių metų. Tai kai mes vykstam į tą kitą šalį, mes galvojam apie kažkokį identitetą, Ar mes galvojam, kaip ten juos atskirsim, tos žmonės gatvėje? Bet šiuo atveju aš kalbu apie tai, kad prekės ženklas ir, tarkim, mūsų identitetas arba mūsų pozicionavimas globalioje rinkoje yra svarbus visų pirma mūsų verslo ir ekonomikai. Jo, tai, tai yra pagrindinis aspektas, iš ko galima išpešti pinigų, kurių mums tai baisiai reikia. Tai dabar pažiūrėkime, koks yra visų tų uh, įvaizdžių, valstybės įvaizdžio tikslas. Taip, aš matyčiau du tikslus. Pirmas dalykas tai yra investuotojų pritraukimas, tai Taip. yra kažkokia žinia verslui, turistams. užsienio verslui. Ir antra kryptis tai yra privatiems asmenims, tai yra turistams. Tai dabar pasižiūrėkim, kokią žinią arba kokią problemą mes sprendžiam verslui savo šalimi, taip, kokią Lietuva gali padėti išspręsti verslui ir ką mes išsprendžiam turistams. Ar mes duodam kažkokį neregėtą turistam paplūdimį, taip, ar mes jiem parodom kažkokius, tarkim, valdovo rūmus, taip, kurių nėra šitam, šitam regione, taip ir verslininkam atitinkamai, ką mes jums duodam. Mes, mes galim duoti verslininkams pažadą, kad tarkim, nepra, e, nepraeis ne 30 darbo dienų ir jūs gausite motivuotą atsakymą ir visą reikiamą pagalbą tam, kad galėtumėt pradėti veiklą Lietuvoje. Ir pažiūrėkim iš tikrųjų, kokią, e, kokius iššūkius arba kokias problemas sprendžia investuotojai, ieškodami, arba kokiu atsakymu ieško investuotojai, ieškodami vietos savo investicijoms. Jiems ir jiems yra Svarbiausia, jeigu aš noriu pastatyti gamyklą, tai mano klausimas yra pirmas ir vienintelis, kada ta gamykla stovės. Taigi, kol mes ten tvarkysim visokius popierius ir panašiai, siuntinėsim iš kabineto į kabinetą, jisai suras kažkokią kitą, kitą vietą ir čia įvaizdis yra absoliučiai nieko nesusijęs su to, ką mes darom. Aš pa, pabandysiu paprieštarauti ir iš karto norėčiau paklausti pono Valdemaro kaip, kaip e, verslo atstovo. Tai, bet jeigu e, po pasaulį, tarkim, keliauja žinia apie tai, kad uh, mūsų e, darbo jėga, mūsų darbuotojai yra konfliktiški, kad jie yra tinginiai, kad jie yra, um, na nežinau, nepareigingi visiškai ir taip toliau, tai ar, ar ir, ir apskritai, kad mūsų šalis, tarkim, mes išleidžiame pranešimus, pas mus blogai su mokesčiais, pas mus labai sudėtinga sistema, e, apskritai viskas yra keblų ir pati visuomenė yra priešiška ir taip toliau, tai argi tai neveikia investuotojų? Visų pirma, realiai pasakysiu taip, kad ne, nesutikčiau su jumis, kaip tik aš galiu pasakyti, su kom lyginsi. Nes e, daugiau sakyčiau yra taip, kad lietuviai yra darbštus, lietuviai yra pareigingi, lietuviai yra pakankamai protingi, pakankamai saviorganizuoti, pakankamai ir įsilavinimą turintis. E, tai netgi lyginant su tais pačiais, sakykime, tegul būna ar tai amerikiečiai, ar tai prancūzai, ar tai kažkas. Tai, nu, arba tai, tai čia patys rumūnai, jeigu jie posovietinį blogą. Taip, tai čia e, ypatingai, nu, palinkiai, dažnai mes mėgstam, pavyzdžiui, tais pačiais rusais pasilyginti. Tai, tai tikrai galiu jūs patikinti, jeigu jūs pakalbintumėt lietuvos verslininkus, kurie turi verslus Rusijoje, tikrai išgirsit vienareikšmiškai, E, geras charakteristikas apie lietuvius. Bet jūs Bet... sutikite, kad šitą reputaciją lietuviai, lietuviai pelnė savo vat, kasdienių darbų ir patys žmonės. Pa, taip. pati valstybė neformavo tokio įvaizdžio. Galbūt ta linkme mums reikėtų eiti per e, paprastą žmogų, per darbo Bet tai- jėgą, taip. kad mes esam super. Iš tikrųjų, taip, Arba bet aš... Geriau e, negu rusai, pavyzdžiui, galėtų taip. būti vietoj drasi, drasi šalis, ar ne? <laughs> iš tikrųjų, taip, bet aš norėčiau tą vat, pakomentuoti jūsų pasakymą truputį einant iš toliau. Žiūrėkit, Lietuva yra maža valstybė. Ir dabar tarkim taip, kad, e, žiūrėkit, jeigu mes patys nežinom, ko mes norim, tai mes niekada to ir nepasieksim, teisingai. Tai jeigu padaryt prielaidą, kad mes, maža valstybė, norim gyventi pasiturinčiai, laimingai ir gerai, tada būtų labai viena paprasta išvada, pažiūrėkim į panašias valstybės pasaulyje, kurios taip gyvena ir kurio, kur norimės, kad taip pat gyventi kaip jos ir panašiai elkimės kaip jos. Tai aš jau turiu pasakyti pakankamai nemažai pliusų, sakykime, tiek e, šiuo atveju, tiek valstybė kaip tokia, tiek visuomenė, jeigu žiūrint raidą, pavyzdžiui, per 10 metų. Prisiminkit. Pavyzdžiui, per dar prieš 10 metų Lietuvos užsienio atstovai ambasadoriai skaitė, kad, e, na, e, atstovauti Lietuvos verslo interesus tose šalyse, kur jie yra, o tai klausykit, yra vos ne kažkoks tai žemumas, vos ne kažkoks nusileidimas iš politinio olimpo. Kito tarpu mažos valstybės, tarkim, E, mokesčių mokėtojai, mokėdami tiems patiems, reiškia, ambasadoriams, kaip tik jie ir turi būti patys pirmieji tie, taip sakant, konsulai ir gelbėt Lietuvos verslui. Kas įvyko? Dabar jau, kad ambasadoriai susirinka, reiškia, čia į Vilnių, jau jie didžiuojasi, jau yra garbė pasigir, kad aš padėjau verslui, aš padėjau verslui, labai pozityvu. Antras dalykas, kas yra labai pozityvu, reiškia, per paskutinius metus, kada aš matau, kada Lietuvos premjeras važinėja ir susitikinėja su dideliom užsienio kompanijom asmeniškai ir kviečia jas investuoti Lietuvoje, super super. Ta reikėjo daryti jau mažų mažiausiai prieš penkis metus. Nu, gal tai- rezultatai tai, dabar tai, tai būtų. Tai yra labai pozityvu, patikėkit mane. Tai vat, e, bet yra dar kitas dalykas, reiškia, vat, atsakant jūsų klausimą. E, nežiūrint tai, kad maža valstybė, bet vis tik tai, pažiūrėkit, per paskutinius 200 metų aštuonios kartos nelaisvės. E, jokių demokratijos tradicijų, jokių verslo tradicijų, iš kur tie žmonės gali atsirasti. Ir todėl yra, reiškia, yra sovietinis mentalitetas. Ką reiškia sovietinis mentalitetas? Reiškia, kad yra atskirtis tarp valstybės ir žmogaus. Labai paprastas pavyzdys. Eina pilietis mieste metą nuorūką, metą šiukšlę. Kodėl? Jis skaito, ai čia ne mano miestas, čia savivaldybės, čia valdžios, čia kitų, čia kažko, tai čia ne mano. Valdiška. Valdiška, suprantat. O dabar pažiūrėkit, pavyzdžiui, elementarų pavyzdį. Ar, pavyzdžiui, toks Danas taip daro, ar Vokietis taip daro. Bet taip daro prancūzai, taip daro Olandai. Bet Singapūrė, no, nu, galbūt. E, Singapūrė, jo, aš... E, Numes akrantamąją gumą, žinot, rankas kapoja. E, šiaip. Tai. Taip, taip. Aš tik noriu, norėjau tik ką pasakyti. Norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų per paskutinį, na, sakykime, dešimtmetį ta tendencija iš tikrųjų yra gera. Ir šiaip aš galvoju, gal tai nelabai, kaip sakant, populiarų verslo atsirti kalbėti. Bet aš galvoju, pagrindinė, reiškia, ir pačio verslo užduotis yra tokia, kad reikia daugiau rodyti patiems iniciatyvos, nes pagrindinis tiek verslo, tiek visuomenės klausimas dabar yra, reiškia, sakykime, visuomenės kokybė. Dažnai, vat, kaip pavyzdys, jums pasakys, dažnai yra sakoma, štai Lietuva ten padarys kažkokią, tai sakykime, technologijų parką ir čia išvystysim, padarysim, pirmausim, taip toliau. Reiškia, esmė yra tokia, kad tiek technologijos, tiek kažkokie, e, reiškia, pridėtinę aukštą vertę kuriantis dalykai, jie negali rastis tuščioje vietoje, jie turi būti tam tikroji visuomenės terpiai arba tam tikroji visuomenės, kuri turi tam tikrą kokybę terpiai. Ir todėl e, visuomenės kokybės augimas yra fundamentalus klausimas tiek verslininkų, tiek neverslininkų. Apie tai, kokį įvaizdį apie mūsų šalį kuria emigrantai užsienyje, mes pakalbėsim po trumpos petrukėlės. Sprendimų metas. Tęsime diskusiją apie Lietuvos įvaizdį, ties kuriuo atrypčiojame jau be maž 14 metų. Norėčiau Margaritos paklausti. Jūs kaip Londone leidžiamo žurnalo tiesa vyriausioji redaktorė, na, migruojate tarp Lietuvos ir, ir Junktinės karalystės. Ką iš praktikos matote, kaip, tarkim, mūsų tautiečiai pozicionuoja mūsų šalį užsienyje, kokį jie kuria tą įvaizdį? Aš galėčiau truputėlį ir atsakyti plačiau, nes mes turim ne tik laikraštį, mes turim naujienų portalą pasaulio lietuviam tiesa.com ir man tenka būti ir Amerikoje, ir kitoje šalyje, tarkim, mes gan ryšius ir bendraujant su tais lietuviais. Uh, iš tikrųjų yra didelis skirtumas. Pirma, Junktinė karalystė yra savotiškai išskirtinė šalis mūsų kaip ir įvaizdžio, tarkim, nes ten, ko gero, yra išvažiavęs didžiausias kiekis lietuvių. Ir didžiausias kiekis nebūtinai geriausių ir kvalifikuotų žmonių, ar ne? Tiesiog ieškančių. Išsilavinusių, kitaip sakant. Taip, nu, tiesiog ekonominių emigrantų, ar ne? Kitose šalyse skirtumas yra tas, kad dažnai emigruoja žmonės e, darbo, tarkim, profesiniais reikalais, studijuoja, tarkim, Danijoje, Olandijoje ar Bruselį, tarkim, irgi visiškai kita situacija. Ir, ir bet tas labai labai jaučiasi visuomeniai iš karto, kaip tu pristatai, kad tu esi lietuvis ir kaip į tave reaguoja. Tai yra iš tikrųjų, ką mes galim pasakyti, kad tie žmonės yra veidrodis ir yra mūsų įvaizdis, nes tu gali pajusti iš karto reakciją. Amerikoje tu pasakysi, kad tu esi lietuvis, jie iš tikrųjų labai nu, pozityviai priema, gerbi ir taip toliau, jie tau pasakys, kad aš pažįstu profesorių, ten mano universitete dėstė tas, ten anas. Anglijoje yra visiškai priešingai. Tu pasakysi, kad tu, liet, tu esi lietuvė ar ne, tavęs klausia, ką tu veiki, ar tu šoki bare. <laughs> Mes stebimės, ar ne? Bet aš ilgai neįsupratau, kad nu, visi tie klausimai, jie, jie neturi tikslo mane asmeniškai žaisti, bet jie labai natūraliai galvoja, kad jeigu tu esi lietuvė, tai tu dirbi arba bare, arba ten prižiūri vaikus, arba valytoje ir tai yra nu, beveik maksimumas. Aišku, yra daugybė žmonių, kurie dirba dabar. Čia mes labai mėgstam girtis, kiek yra sityje, bankuose, tų lietuvių jų yra, bet uh, visada procentiškai nuremė, nulėmė tą, tą, tą įvaizdį mūsų. Šitą vietą tik papildysiu, kad iš tikrųjų emigruo, tinginiai, tinginiai nemigruoja. Aš visiškai su to sutinku ir kai visi peikia ir keikia emigrantus, kad jie tokie ar anokie, aš visada labai prieštarauju ir, ir labai gerbiu tos žmonės, nes tai yra žmonės, kurie daro, kurie ieško išeities, kurie mm, turi vilti, kurie nori dirbti, jie ieško ir jie daro. Ir mm, niekaip negalima pasakyti, kad tai yra tinginiai, nes aš ir sakau, kai mes, kaip jūs užsiminėt, kad lietuviai yra kažkokie tinginiai ar kažką tarptų pačių migrantų, mes kalbėjom per pertraukėlę, kad jeigu tai yra statybininkai, jeigu tai yra valytoja, tai jinai tikrai bus gera. Ir, nu, anglai jie jokauja. Lietuvės ir Lenkės yra pačios geriausios namų tvarkytojas. E, mes galim įsižeisti, bet galų galia tai yra komplimentas, nes tai yra sąžiningi darbštų žmonės. Ir, ir jų yra visokių ir problema yra ta, kad nu, mes tikrai turim gerą potencialą, turim išsilavinimą, kaip mes kalbėjom, ir, ir tos žmonės reikėtų skatinti ir puoselėti, nes mes labai nevertinam savęs. Vienintelis dalykas, ką aš matau iš posovietinės tos sistemos likusių, mes čia sakome, mes posovietiniai, estai irgi posovietiniai, bet jie nebeturi to mentaliteto jie visiškai kitaip masto. Mes, kad turim, mes labai savęs nevertinam. Nu, užtvindė, mes gūžiamės. Esu užtvindė Suomiją ir jie tiesiog bežiniauja nuo Suomijų visą elgesį ir netgi mentalitetą nusibežiniavo, aš tai taip sakyčiau. Grįžtant truputėlį prie įvaizdžio ir prie pačios koncepcijos, na, kas yra valstybinių lygmenių, tarkim, e, jau bandyta daryti Lietuvoje ar ne, bet žinom, kad prieš dviejus metus buvo parengta e, Lietuvos pristatymo pasaulyje strateginės rinkodaros koncepcija, jos pagrindinis šūkis yra Lietuva drąsi šalis. Tai vat, e, mano klausimas būtų, tarkim, ponai Valdemarui, e, ta drasi šalis, ar iš tikrųjų gal darbšti šalis labiau tiktų, na, vat, sprendžiant iš, iš, iš Margaritos ar ne jau praktinės patirties, e, kad ir toj pačioj Junktiniai karalystiai? Na, jeigu vienu klausimu atsakyti, į tai, ką jūs pasakėte, tai aš būčiau daugiau uždarbšti šalis, aišku, negu drasi šalis. Tai gal ir, ir netgi patraukliau būtų, tarkim, iš ekonominės pusės žiūrint ir iš verslo. Na, Galbūt, jeigu taip žiūrėti iš verslo pusės, žinoma, potencialiam investuotojui, jeigu mes dabar per tokį verslo formatą žiūrim, kad... E, ar jam tas, įdomu, kad mes drąsūs, ar ne? Geriau, kad mes... Galbūt jam įdomiau, kad vis tik tai darbštus pareigingi, išsilavinę, negu ten, kad drąsūs, sakykime. Bet e, nenorėčiau aš kažkaip tai sakyti, kad tas gerai ar tas blogai, bet e, pasakyčiau taip, kad aišku, reikia galvoti apie šalies kaip, kaip tokios strategiją būtent strategija. Ir paskui toliau eina šalies įvaizdžio dalykai, bet turbūt nežinau, ar galima na, šalį apibūdinti kažkokiu, tai pavyzdžiui, vienu simboliu. Nežinau, paimkit, pavyzdžiui, ten, ką žinau, kokią nors ten Vokietiją arba Olandiją arba Ispaniją, koks yra simbolis tų šalių. Nu, gal yra, nežinau, bet, bet ko gero gal ir neturi būti toks kažkoks vienas įkaltas akmenys simbolis. Bet aš vis tik sugrįžtu prie to, kad e, e, žymiai svarbesnis, svarbesnis yra pats turinys, kuris tą identifikuoja, negu kažkoks tai ten, sakykime, ten, vad mes drąsus, bet e, kas ta drąsa slypi, reiškia. Žiūrėkim, žiūrėkim turinį, žiūrėkim vidinę kokybę. Ir pratesant tai, kas buvo pasakyta, galiu pasakyti taip, kad yra viena tokia taisyklė, kad kiti nevertins mūsų geriau, nei mes patys save vertinam. Tai reiškia, klausimas yra toks, kad visų pirma, mes patys turim save vertinti, mes turim patys save uh, savim tikėti, žinoti, kad mes gebam ir sugebam, nebijoti kurti, sakykime, savo gyvenimą, o nesižvalgyti, kol dėdė arba ten koks nors ten ministras, reiškia, pasakys ir patapšnos per petį ir leis. Ir nuo to tik tai visiems bus geriau, tiek verslė, tiek visuomenė apskritai, tiek, tiek, tiek, tiek šaliai. O dar pasakyčiau, kad, m, mm, ko gero, kalbant apie tą m, mm, identitetą ir, ir įvaizdį, tai sakyčiau, kad m, tiek verslė, tiek šalyje trūksta apskritai tokių pozityvių ir sektinų pavyzdžių. E, sakant, ne tai, kad štai kažkokią tai straipsnį parašyti ar kažkokią tai reklamą uždėti, bet tiesiog e, turiuomenį per pozityvį lyderystę ir nebūtinai ten kažkokio ten, sakykime, prezidento, premjero ar ministro ar kažkokio tai ten tokio. Dar kažkokio tai reiškia, sakykime, kabutėse valdžios žmogaus, bet e, tiesiog kiekvienoj konkrečioj gyvenimo sferoj. Tai e, kiek aš matau ir suprantu, tai reiškia, tų pozityvių e, pavyzdžių trūksta. Taip pat trūksta sutelkto veikimo, reiškia, Vat ir e, manyčiau, šitie dalykai yra patys svarbiausi. Bet sutikite su tuo, kad na, jeigu yra pozityvių pavyzdžių, o jų yra Lietuvoje, mes negalime sakyti, kad pas mus yra vien tik tai negatyvas, jokiais būdais tikrai ne. Bet jeigu apie tuos pozityvius pavyzdžius, kurių norėtumėm, kad būtų daugiau, jeigu mes apie juos nekalbėsim garsiai, jeigu mes jų nerodysim, jeigu mes jų nereklamuosim, tarkim taip, tai kasgi apie juos žinos? aš galiu išgelbėti e, skestantį vaiką iš upės, ar ne, labai labai tyliai ir niekas to nepamatys. Ir kasgi žinos, gal aš kažkam tai parodžiau, nu, būčiau parodžiusi pavyzdį, jeigu e, tu apie tai kalbėsi, kad štai tai yra gerai. Tai sutikit, vėlgi tai yra rinkodaros ir reklamos dalykai, kad savo stipresias pusės parodyti ir netgi pabrėžti jas. Aš vat, e, kaip jau norėjau Mindogo paklausti. Jo, tai aš pakomentuosiu šitą vietą. Jeigu jūsų tikslas, Aurelija, yra išgarsėti, jūs pagalvojat, kad aš norėdama išgarsėti dabar budėsiu prie upės, gal kurią dieną eis vaikas, žodžiu, pradės kesti, aš išgelbėsiu ir aš išgarsėsiu. Na, tai jūs jau matau šypsotės, ar ne? Reiškia, pasirinkot noriu... kitą kelią išgarsėjimui ir labai teisingai padarėte. O jeigu aš noriu tiesiog parodyti, tarsi darau tai, tarkim, e, spontaniškai, e, Dabar... iš savo, e, na, tiesiog e, Taip, nesu geros valios žmogus, bet noriu parodyti, kad ir kitas žmogus galbūt, na, nebijotų kitą kartą šokti tą upę ir traukti tą vaiką, jeigu atsitiks kitas toks variantas. Viskas yra tvarkoje. Viskas yra tvarkoje. Klausimas yra, kur mes sutelkiam savo dėmesį. Ir dabar mes net ir šitoje laidoje, vat, ir, ir jūs klausite, tai vat, gal tokia, gal tokia reikėtų žinutė pasakyti, o gal štai tokia. Ir mano manimu, čia yra didžioji problema, kad mes visi turim savo asmenę nuomonę apie Lietuvą, o politikai, kas yra politikai, lyderiai, taip, jie turėtų sutelkti, įrodyti, kad vat, štai šita žinutė yra ta teisingiausia žinutė. Kodėl teisingiausia? Vat todėl ir todėl, vat, tau, to, tau todėl, tau todėl, o tau štai todėl. Tada mes ją priimame, taip, ir patys jie gyvename. Tai? Bent jau didžioji dalis žmonių. Dabar tas nebuvo padaryta. Yra nuleidžiama iš viršaus. Na ir tada mes automatiškai, kai tik susidurėm gyvenime su kažkokiu pokyčiu, mes jį pradedam nebūtinai priešintis, bet bent jau vertinti. Tai? Mes jį vertinam, save pastatom į kitą poziciją ne? ir automatiškai pradedam kažką kito siūlyti. Visi siūlymai dabar žiūrėkit, kaip yra daromas tos strategijos. Kas turit kokiu pasiūlymu, duokit, reiškia, pasiūlymą. Ne? Surinkami. Bet klausimas yra kitas, kad ar iš tikrųjų ar iš tikrųjų pasiūlymų gausa, arba idėjų gausa, arba jų mėtymas e, padeda mums prieiti prie pagrindinės problemos ir ją išspręsti. Nes aš šiandien iš tikrųjų, sąžininkai pasakysiu, nežinau, kokia yra pagrindinė Lietuvos problema, trukdanti mums a, e, turėti gerą vardą pasaulyje. Nes to vardu. Turim keletą variantų. Jeigu mes kalbam apie reklamą ir kažkokius tokius šūkius, ar ne, tai tikriausiai teisingiausia būtų iš, ir, ir tas atsilieptų ir visi sutiktų, nes mes sakom drąsiai, galvojam, mm, ne, neaišku, bet jeigu mes pasakytume, Lietuva yra graži moterų šalis, tai visi, visa, visas pasaulis linksėtų galvą ir mes Bet tai galim čia, taip ir reklamuotis. Čia galėtų, čia galėtų konkuruoti iš to vietoj ir Rusija, turiu pasakyti, ir Lenkija. Nebūtinai, iš nu esmės. Dabar žiūrėkit, iš tikrųjų labai gerai Margarita pasakė. Tai bet, bet kokiam ar verslė marketingė, tai šūkis tai iš tikrųjų tai yra nukreiptas ne į produktą, tai, na, tarkim, žalia. žalia taip pat kaip Olandai turi sūrį ten suskilėm, ar ne, bet mes nevažiuojame, mes nesidomim, bet, nu, bet apsvaigę. <laughs> Bet klausimas žangą. yra, kokią, e, ta žinutė, kokią problemą jinai išsprendžia. Tai štai, ką Margarita pasakė, Lietuva gražių moterų šalis. Tai mes suprantam labai paprastai ir aiškiai, e, kokią problemą tą žinutę ir kam išsprendžia. Taip? Tai tiems, kurie, tarkim, ten turi nuobodžias žmonės savo, žodžiu, ten kurie ten gyvena, taip, ar, ar neturi jų, ir štai jie čia atvykę, gali ne, tai išspręsti kažkokią problemą. Nepasakau, čia yra kryptis, kuria reikėtų dirbti. Važiuoti, tai ne tik Britai, nu, ja. Mm. žiūrėkime atvirai ir realiai, užsieniečiai ko jie važiuoja, jie nematė mūsų miškų ar ežerų, mes neturim kalnų, mes neturim nuostabių pa, paplūdimių ar, ar dar kažko, ar ne iš tikrųjų, jeigu jūs paklausit užsieniečių, jie pasakys, ko jie važiuojams, čia gražu aplinka, gražios moteris, tai jie gražiai praleidžia. Ne, aš, tai, aš neprieštaraučiau iš tikrųjų, jeigu jie važiuotų čia pažiūrėti gražių moterų, ar kultūros, ar, ar akropolio. milijonų, ta prasme, į mūsų šalį. Mes, tai kažkada, mes kažkada juokavom, iš tikrųjų, tai e, su draugėms, sakėm, va verslo strategija Lietuvai, investuokim į moteris, išlavinkim jas, aprenkim gražiai, išsiųskim ir parveškim tuos, apie kuriuos jos kalba visus milijonierius, kuriuos susiranda, parveškim juos čia su verslu. Va jau turime investuotoją, kuris jau kelia ranką nori investuoti. Aš, Aurelija, nu, porą, porą sakinių, nes mūsų laikas dėl, dėl, dėl gražių moterų. Noriu vieną tokią labai gerą idėją pasakyti visiems mums. Reiškia, Lietuvoje reikia įvesti mokestį moteriams už grožį. Ir manau, tikrai moteris mokės ir biudžetas labai gerai pasipildys. <laughs> Na, šią e, smagę gaitą iš tikrųjų ir baigiame, nes e, netrukus atrėja žinios. Priminsiu, jog studijoje svečiavosi Londono, Londone leidžiama laikraščio tiesa vyriausioji redaktorė Margita, Margarita Narvidaitė, Hordos Investment Banking valdybos pirmininkas Valdemaras Večiakauskas ir ryšių su visuomenės specialistų sąjungos tarybos narys, tinklaraštininkas Mindaugas Valdemaras. Aš Aurelijai Smutis su jumis šiandien atsisveikinu. Geros savaitgalio.